ขอบฟ้าเนื้ออนาใดกัน ใช่รักสุดันยากกนกบอยบินรักข้ามผ่นน้ำรักข้าม แผ่นดินชาติภาษาสิ้นฟ้ายิ่งสิ้นความกว้างไกล